a la gente. Es una radio diferente. Es la 97.7. Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. Què tal? Bona nit. Les 11 i mitja, així encetem este temps per a l'esport en la sintonia de la 97.7 Ràdio. Com cada dia, com cada diumenge, anem a acompanyar-vos així des de hores d'ara, les 11 i mitja de la nit, i fins a arribar a la una de la matinada, en este, que sabeu és el vostre programa, Esports 97 eh, eh, nit. Així que si esteu farts de eh, candidats eh, polítics, de partits polítics, d'escrutinats, escrutini, eh, vots, eh, urnes, eh, guanyadors, eh, perdedors, possibilitat de pactes, etc. Així teniu el vostre refugi, com sempre, en la sintonia de la 97.7 eh, ràdio, amb el so d'Arturo Delgado al control tècnic. Vos saluda en nom de la redacció esportiva d'esta casa, Salva Folgado. Avui, davant l'absència, i ja ha estat tot el dia embolicat també amb la cosa electoral, perquè li ha tocat la papereta de bueno, pues, eh, estar en una mesa electoral a Manolo Montal que per ixe no conduís com ho fa habitualment i cada nit este programa. Després, si és possible, tractarem de comunicar també, però ja en tertúlia, a Manolo Montal per a que ens conte esta experiència que el té des de les 8 del matí i encara embolicat eh, a conseqüència de les eh, eleccions del dia d'avui. De, Així s'ocupem d'altra cosa, s'ocupem d'esport, de, anem a parlar de futbol i anem a parlar de bàsquet. Jo crec que avui toca, eh? I ara de seguida parlarem del València Bàsquet i de lo que avui ha obtès la formació de Pedro Martínez, el tècnic del conjunt valencià, que porta com un tir, com un canó, a la formació taronxa, que ha aconseguit una victòria avui a Manresa, 62-74, el nou Congost de Manresa, lo que suposa l'onzena victòria consecutiva en Lliga Endesa, però, ojo, la 21 victòria consecutiva en la temporada, lo que ja suposa la millor ratxa de triomfs consecutius en la història del club eh, taronja i és el millor inici de sempre per a la formació valenciana. De seguida ens conta els detalls Juanma Romero. També parlarem, de, evidentment, de, de futbol, de lo que va fer ahir el València i de lo que avui ha fet el Llevant Unió Esportiva. Derrota al nou Sant Mamés, al nou Sant Mamés, per 2-0 davant l'equip del Singurri Valverde, lo que suposa que el Llevant Unió Esportiva hores d'ara continua sent el cuer de primera divisió amb només 11 eh, punts. Ahir el València no passava de l'empat a dos davant el Getafe i després dels marcadors de d'avui i sort que sorprenentment ha perdut l'Atleti de Madrid el València ocupa el lloc 9 en la taula de classificació 22 punts però ojo a 9 del objectiu de la temporada que no és altre que classificar-se per a la pròxima edició de la Lliga de Campions. Ha guanyat el Celta de Vigo a Granada, suma 31 punts l'equip de Berizzo per 22 el València després de l'empat davant el Getafe. Vos hem llançat ja en el arroba esports 97 nit la nostra pregunta habitual. Vos agrada el canvi experimentat per eh, l'equip, el que hi vareu vore a Mestalla davant el Getafe, ho el considereu insuficient perquè no va servir per a guanyar. I en això estem menejant-nos pràcticament tot el dia, tota la jornada, així la 97.7 ràdio, i suposo que també en qualsevol de les vostres eh, tertúlies, amb amics, amb familiars, eh, etc. Les sensacions contradictòries que vos deixa el València després de l'empat a dos davant el Getafe va ser un partit, eh, diríem, frenètic, un partit eh, vistós, bonic, de vore per a l'espectador, ojo, neutral, com ja contarem ahir en la retransmissió, però un patiment eh, probablement per a eh, vosaltres, si vareu estar a Mestalla o si, vareu, si, el, si el vareu seguir per eh, televisió, i també un patiment per als entrenadors. Molta pèrdua de pilota, un ritme molt, molt alt, massa precipitació, molt de voltes, eh, en determinats eh, moments del partit. En tot cas, des del punt de vista positiu, no hem de perdre de vista que el València no se va vindre avall, no va trencar-se i que va respondre amb gols als dos gols del eh, Getafe. València que va millorar prestacions, que va millorar eh, rendiment, al València del Pizjuán i el València d'Ipurua. Recordeu, cap rematada entre els tres eh, pals i amb una estadística molt negativa. Si fem cas a aquestes referències, Ipurua, eh, el Pizjuán, evidentment l'evolució és clara i el futbol pues, és eh, positiu. Pel que va eh, jugar el club, l'equip, per la creació, pel que va llançar a, eh, a porta, per les ocasions que varen general, en definitiva, un pas cap davant respecte i Purua, respecte al Pizjuán en la eh, formación de Gary Neville. El Getafe va a colpechar molt no només va a arrancar el partido, a pilota parada va a fer el 0-1 Sarabia. Y después, de una eh, errada eh, clamorosa, yo creo que imperdonable, de Abdenur, va fer el segon. Dos eh, errades, dos eh, cantades. Recordeu que el gol és cert, el primer del Getafe, arriba pilota parada, però ve precedida, precedit d'una eh, contra després de llançar una treta des del cantó a, a favor, com en els millors temps de Unai Emery. Així que dos eh, errades, un Nisa contra que provoca el gol de falta de Sarabia i altra en la pífia de Abdenur i dos gols que va encaixar el València que després va ser capaç de eh, igualar el 0-1 i el 1-2 i pràcticament Jaume ja no va tindre que intervindre al llarg del partit, lo que no és habitual i lo que entenem que suposa una millora en el futbol que va fer el València davant el Getafe. També és cert, també és cert, i per això contem lo de les sensacions contradictòries i per això vos hem fet la pregunta en el Twitter, que els set últims minuts del València van deixar a l'equip de Neville al, pues, prácticamente a punto del cao Davante el Getafe. En el 88, Cancelo, futbolista más destacado del partido va a eh, impedir, va evitar que Álvaro Vázquez afusellara a Jaume Domènech Y fuera el gol de la victoria del Conchunte eh, madrileño Y después en el 91, la cita va a errar un lanzamiento claro en el área... menuda també a soletes davant de Jaume. Després, en el descompte, recordeu, la fita va estavellar un, una canonada en el travesser. Tres ocasions del Getafe que arribaren a la contra i en el tram final del partit. El València va forçar-se, però també és cert que li va faltar algo de eh, frescura per a mantindre-se viu en la recta final un equip que va desordenar-se per eh, moments, que va tindre problemes de, de caos i de certa anarquia en, en atac i que quan van arribar el, les serrades l'equip va estar a punt no va estar ben eh, posicionat, millor dit, per a frenar al Getafe. Per això la pregunta. Sensacions contradictòries. Què vos sembla el partit? Esteu satisfet pel canvi experimentat? Que és cert, a millor de l'equip, ir davant el Getafe, un equip eh, amb pressing molt, molt elevat, que recuperava ràpidament la pilota tras pèrdua, que atacava molt, molt ràpid, amb un gran desplegament per les eh, ales, fonamentalment per la dreta i després per l'esquerra, primer en Calcelo per la dreta i després amb el mateix futbolista per eh, l'esquerra, ritme molt alt, eh, Amparejo, que al igual que en aquella etapa de Valverde juga més endarrerit i és l'encarregat de eh, muntar el futbol ofensiu del, del València. A mi se canvi de sistema que llevaren vore en Copa, el 4-2-3-1. En definitiva, vos va agradar tot això o ho considereu eh, insuficient perquè no va servir per a guanyar el Getafe i perquè altra volta, i és la tònica general de la temporada que està fonant l'equip, altres dos punts van volar de l'estadi de Mestalla. Bueno, pues, eh, esperem les vostres respostes en l'arroba esports 97 eh, nit. Dit això, feta la intro, és el moment de repassar l'actualitat del dia en 5 fotos. Empat a del València davant el Getafe amb poc marge per a l'errada. L'equip de Neville va deixar escapar dos nous punts a casa, encara que millorar prestacions respecte a la resta de la temporada. El tècnic va destacar l'esforç dels seus jugadors. És eh, efectivament una pena, me defrauda algo, però el esfuerzo ha sido enorme. Los jugadores lo han dado todo por los puntos. El técnico del Valencia que va a meter no obstante que el equipo ha de mejorar el seu rendimiento defensiu porque ell va ser víctima de les contres del Getafe. Nos hemos complicado la vida. Cuando permites que te jueguen a la contra, siempre es un problema. Es algo que sabemos y nos pasó con el Olympique, nos ha vuelto a ocurrir. Es un problema. Significa que después necesitas mucha más energía a medida que van pasando los minutos. Alcácer está de récord El davanter de Torrent suma 7 gols en 7 partidos lo que supone ser un mejor registre golejador desde el seu debut en primera División Alcácer, que va a restar la importancia al seu gran gol d'ahir, parla de mejorar la efectividad en las próximas etapas Yo creo que lo, que lo que ha faltado es un poco de efectividad, ¿no? En la segunda parte hemos tenido el remate de Álvaro de cabeza, una, que, ha centrado Santi, que, no ha llegado yo por, por poco, pero bueno, yo creo que, el equipo en la segunda parte ha jugado bien y, sobre todo pues es lo que, lo que tenemos que quedarnos. Derrota del Llevanta San San Mamés, equipo de Rubi, amarillo a la portería y Gilas como a davanter centre cau 2-0 de un Atleti superior y continúa en el pou de la clasificación, Rubi, no obstante, creu y está convencido en la salvación del equipo Mirar atrás o mirar el pasado no sirve nunca para nada. Eh, estar lamentándonos y, y, pues no nos va a llevar a ningún sitio. Que el equipo merecía llegar a Navidad mejor colocado y estoy convencido porque los jugadores lo han merecido. No ha podido ser, una situación es difícil, pero bueno, lo vamos a conseguir. en eh, la primera victoria que venga estoy seguro que nos va a dar mucha moral. València Bàsquet ha aconseguit batre el rècord de triomfs seguits de la història del club després de sumar avui la 21 victòria seguida des de l'inici de temporada en imposar-se en la pista del Manresa 62-74. D'altra banda, el grup 1 de l'Eurocup ja està complet i València Bàsquet jugarà contra el Limoges francès, el EB Bàsquet Oldenburg alemà i el PAOK eh, grec. Escoltem Pedro Martínez, tècnic de València Bàsquet, després del que ha aconseguit fer història este matí la seva formació. La verdad es que el récord, pues ya digo que está bien, pero esto esto se separa, ¿no? Entonces yo creo que no hay que darle demasiada importancia, hay que tenemos un partido en poco más de 48 horas y, nos tenemos que preparar y yo creo que, eso es lo importante, ¿no? Que nos preparemos para el siguiente, que pasemos página y, hasta la competición no, no, se va a parar y nosotros tenemos que seguir nuestro camino de, hacer las cosas bien independientemente de los resultados e independientemente de las rachas. I en bàsquet de básquet en compañía de Juanma Romero anem a hablar en los próximos eh, minutos así la sintonía de 97 nit, Sports 97, en la 97.7 Radio. Con un seminuevo, no te la juegues. Solo en Peugeot Ocasiones del León te lo llevas completamente revisado con la garantía y confianza de Peugeot. Además, aprovecha ofertas exclusivas en todos los modelos y ahorra hasta 1.800 euros financiando con PSA Financial Services. Solo hasta fin de mes. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Pelarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural Artesanas con pipas del arte, tu snack de horno. Hola, venía a apuntarme al gimnasio. Mejor déjalo, no me apuntes, ¿vale? Ya vendré otro día. Miniwan por 100 euros al mes, con 5 años de mantenimiento y accesorios valorados en 500 euros. Una oportunidad que dura lo mismo que tu propósito de ir al gimnasio. En 35 cuotas, entrada 5.705,37 euros, última cuota 9.958 euros, e TAE 8,48%. Oferta de BMW Banga. solo hasta el 31 de diciembre. Infórmate en engasa.mini.es. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas arte. tu snack de horno. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua radio. Esquivando la derrota una semana más, esquivando de nuevo por tanto esos malos augurios. La está jugando Hernández, quedan 6 segundos, la juega de nuevo Alex Hernández, 2 segundos, no entra el tiro, el rebote se lo va a quedar Rafa, el no se pone a cero, se acabó el partido en el Nou Congos. Este equipo ya es historia viva, en la propia imagen del Club ya se acabó el duelo en el Congos 21 de 21. Se superó esa renta mítica, ese récord histórico del Pomesa de Bukovic del año 99. Porque ahora ya es el Valencia Basket 15-16 de Pedro Martínez, el que escribe una nueva página en su brillante historia. Final en Manresa. 62 para el equipo catalán, 74. Omar Romero, ¿qué tal? Buenas Hola, Salva, bona nit. Bueno, pues València Bàsquet avui tenia el... la possibilitat de batre, de superar el rècord de 20 victòries consecutives del club, que va aconseguir Miki Bukovic fa ja eh, 16 anys, en aquella ocasió entre la Lliga CB i l'antiga Copa Saporta. Tenia aquesta opció avui la formació de Pedro Martínez, que a més eh, regressava a Manresa i que podia eh, obtindre este rècord de sumar la 21 victòria consecutiva eh, a casa, i en un joc on el coneixen perfectament, al igual que i a Rafa Martínez i a la fi s'ha pues, eh, aconseguit, eh, Juanma i ha caigut la 21a victòria consecutiva d'un equip que sembla eh, de moment eh, eh imparable, Juanma és brutal el que està fent aquesta formació Sí, és, és tremendo no? lo que està fent este, este València Bàsquet, que avui ha jugat sense cap pressió, i això que es parlava molt no? del tema del rècord, és de veres que a nivell inter eh, del planter i sobretot encapçalat per Pedro Martínez era curiosa no? la declaració que freia en la prèvia no? d'este partit, on deia que si guanyaven avui, pues a soles anaven a estar feliços un 0,1% més no? de, del que estava respecte a, a l'última victòria que havia sigut davant el, el Charleroi que havia suposat igualar no? i ser rècord de, de Miki Bukovic. Avui l'equip ha mostrat una vegada més la seva suficiència, la seva superioritat no? davant el, el rival, en aquest cas el, el Manresa, i a més d'una manera bastant aclaridora, no? perquè ja des del primer segon s'ha ficat per davant 0-2 i ja mai ha cedut aquesta iniciativa no, a l'electrònic de, del nou Congost. Les distàncies és cert que no han sigut eh, molt amples, eh, a, a excepció de, de l'últim quart, on el València Bàsquet s'ha anat de, de 16 punts, però sí que és de veres que ha controlat no, totalment la, la situació de, del partit. Manresa l'ha intentat tot, sobretot per part del seu entrenador Ivon Navarro, amb eh, opcions de Chase Simon, que avui ha sigut, en deien, molts dels jugadors més destacats, però ara mateix aquest equip eh, no, té, no té rival, ara mateix eh, List eh, tot, eh, amb jugadors com Justin Hamilton, avui Ajuda de, de Bojan Dublevich, eh, ha aparegut Diot també en moments importants, eh, Guillem Vives tornava a l'equip després mm. d'haver estat eh, absent no? en l'últim partit davant del Charleroi, era dubte i avui, eh, curiosament, ha sigut el segon jugador més utilitzat per, per Pedro Martínez, i jo destacaria una vegada més, encara que són repetitius partit tras partit, el bloc, no? Ara mateix eh, l'equip funciona com un i no n'hi ha eh, cap individualitat, encara que, que pugui aparèixer un jugador o un altre en moments determinats, i ara mateix, eh, bueno, i aquests sistemes estan totalment ja presos per part de, de l'equip, i ahí estan i ses 21 victòries que ara mateix sembla que està més prop d'arribar la número 22 eh, en el partit de, del pròxim dimarts en la Fonteta davant del Murcia que el que puga suposar la primera derrota esta temporada de, del València Bàsquet. Hi mm. ha, hi ha hagut un moment significatiu, eh, Juanma, a l'inici del, del partit. Hi ha hagut un parcial de 0-7 a favor del València Bàsquet, el que ha obligat a parar el partit als 75 segons de, de partit a Ivonne Navarro, el tècnic de, de Manresa, que ja veia com la cosa se, se li escapava d'inici, Juanma. Sí, a mes Ivo Navarro es un técnico no? que con molt bé al Valencia Basket, De fet, va, a ser asistente de Perasovic durante dos temporadas. Fa tres eh, que va a abandonar el, el, València, el i coneix no, alguns jugadors que, que inclús va tindre, sobretot el, el capità eh, Rafa Martínez, i també d'això se parlava en la prèvia, no?, de que el Manresa tenia molt estudiat al, al València Bàsquet, sobretot per part de Pere Romero, que ara mateix és el director esportiu del Club Manresa, i del propi Ivon Navarro, però com tu bé deies, eh, no volia no? donar cap avantatge al, a l'equip taronja, ja ha vist que, que en apenes eh, un minut, un poquet més, el València Bàsquet ja estava 7 a 0 guanyant i que a poc que se descuidarà, pues, és no sentenciar el partit, però ja ficar unes diferències que hagueren sigut insalvables per, a, per al Manresa. Ha reaccionat l'equip català, mm. que el màxim que s'ha acercat a, al, al marcador ha sigut a, a dos punts en el, en el primer quart, però a partir d'ahir Sempre que l'equip eh, Manresa s'aprovava al, al marcador, eh, el València Bàsquet tornava a estirar la goma, tornava a ficar cistelles, tornava a aparèixer eh, els triples, de les assistències, eh, els no flopis de Hamilton, de Sigma, de Bojan Dublevich, per a, eh, una vegada més, eh, donar avantatge i ser insalvable, sobretot a, a nivell mental, no? I ja l'últim quart mm. ha sigut eh, molt roïn per part dels dos, moltes errades, però sobretot perquè ja eh, València Bàsquet tenia totalment clarificat el, el partit i el conjunt de català s'ha eh, vist sobrepassat no, per aquesta superioritat notable de, de l'equip valencià. Has dit que Guillem eh, Vives, amb problemes de, de tendinitis i que reapareixia avui, pues, ha estat bé, no? Sí, ha estat molt bé, ha estat molt bé. De fet, ha jugat eh, quasi 24 minuts. Ha sorprès no?, el fet de que jugara tant perquè, com te deia abans, eh, arribava con a dubte seriós, arrossegava una tendinitis al seu Aquiles eh, esquerrà, però avui ha jugat bé, ha reconegut eh, després del partit que la recuperació i el treball que s'ha fet amb ell durant aquests dies ha sigut molt bo i per això ha estat eh, totalment disponible no? per, a, per a Pedro Martínez, una, una bona notícia. Avui, curiosament, les rotacions s'han afectat a Jordi Trias, que és un habitual, i a Romain Sato, no? en ese puesto d'alert. Ara veurem qui juga o qui no juga el pròxim dimarts, si es complís la lògica seria Luchis, no? el jugador que no jugaria davant el Múrcia, i Sato, en aquest cas sí que podria tindre, tindre minuts. E important també, en aquest cas, eh, les rotacions que ha donat, encara que Pedro Martínez diu que no dona minuts de descans, sinó minuts de joc, pues, per exemple, a Justin Hamilton i Bojan Dublevich, que eh, pràcticament han jugat el mateix, no? I això demostra ara mateix que no n'hi ha eh, jugadors titulars, sinó que és tot un bloc i que ara mateix pues, eh, València Bàsquet té ses opcions que poden ser eh, tan vàlides eh, si juga un com si juga altre i el més important que l'equip no ressentís en el rendiment i sobretot en els, en els resultats. Hem vist també un duel eh, interessant que, que a priori eh, pues era un dels al·licients del partit entre l'MVP del mes d'octubre, Jan Musli, i el de novembre, que era el jugador de València Bàsquet, Justin Hamilton. Qui ha guanyat aquest duel, Juanma? pues l'ha guanyat eh, clarament els jugadors de València Bàsquet. Encara que si ho veu estadística, avui Musli ha fet 10 eh, punts, ha capturat 11 rebots i ha fet eh, nou de, de valoració, però les sensacions en la pista és que avui de Musli no ha pogut ni en Hamilton ni, ni en Dublevich. És de veres que eren dos jugadors per a un, però sí que és cert que tant eh, Dublevich com Hamilton tenen molta més eh, qualitat, no? I, i ahir s'ha imposat eh, el València Bàsquet. Avui, de fet, eh, Hamilton ha fet 9 punts, 7 rebots i 9 de valoració, el mateix que, que Musli, i Bojan Dublevich ha fet de 7 punts, 9 rebots i 21 de valoració, no? Han sigut els dos eh, jugadors de València Bàsquet més valorats. Estadísticament, les estadístiques, els números són prou similars entre el jugador de Manresa i els dos de, de València Bàsquet, però les sensacions en la pista és que els eh, dos jugadors, els dos pivots no, de València Bàsquet, han confirmat no sols que han sigut eh, millors que els seus rivals, sinó que ara mateix poden ser la millor parella, parella de, de pivots de, de tota la Lliga Endesa, no? incloent el que pot ser també pues, eh, dels planters de, del Real Madrid o Barcelona que poden tindre els millors jugadors de, de la Lliga Espanyola. Però en quant a pivots, ara mateix jo crec que València Bàsquet pot presumir de que té els millors jugadors saps, de, de tota la, la competició espanyola. Bueno, doncs avui victòria del València Bàsquet, una més, 62-74 al nou Congost, lo que suposa l'oncena victòria consecutiva en Lliga Endesa i el 21 de 21 en la temporada, lo que ja és la millor ratxa de triomfs consecutius en la història del club eh, taronja. Pròxim rival del conjunt valencià, Juanma? Bueno, com a dada curiosa dir-te que l'equip ha tornat esta, esta mateixa vesprada a nit no? cap a València. Demà pel matí va tindre lliure i per la vesprada ja començarà a treballar perquè el pròxim dimarts, set i mitja, afronta una nova jornada de la Lliga CB. Serà a la Fonteta davant el Lucan Múrcia, l'equip entre altres de Sergei Lissú, que per ser estic convençut que va, va tindre una rebuda no? molt especial per part de l'afició de, de València Bàsquet, és un home molt volgut i encara estem recordant no? aquest acomodament no? que, que va fer eh, quan eh, se'n va anar, quan va abandonar eh, València Bàsquet este, este estiu i entrenar també per un ex de València Bàsquet com és eh, Fotis eh, és el partit que serà dimarts a les eh, set i mitja i en un autobús, això sí, que no estava eh, Pedro Martínez. El motiu eh, que s'ha quedat a votar, eh, ah. se n'ha anat cap a Badalona, ha sigut, en aquest cas, eh, ha sopat en la seva família i ha aprofitat eh, que volia votar per a, per a quedar-se en Badalona i tornarà demà junts pel matí a València per allà entrenar l'equip per, la, per la vesprada. Bé, doncs pues després de la 21 arribarà, com diu Juanma Romero, sense dubte la 22, però un València Bàsquet que sembla efectivament que de moment no, no té rival i que supera a tots els seus adversaris, tant en Lliga com en Europa. Juanma Romero contarà eh, així en esta sintonia, la de la 97.7 Ràdio, de segur, i en les pròximes hores, en els pròxims compromisos, més victòries d'este conjunt, de moment, insistim, imparable i que, sense dubte, l'esport valencià és la gran notícia de la jornada. Juanma Romero, gràcies, bona nit. Adeu, bona nit. Adeu a Juanma Romero, s'ocupem de seguida també de la derrota del Llevant Unió Esportiva, però només un apunt respecte a lo que vos hem contat en la intro del València Club de Futbol. Fa <clears throat> dos tres setmanes, a veure si ara en tertúlia podem parlar amb ell i ens ho aclarís, Montal donava una clau respecte al moment físic del, de l'equip que Gary Neville havia heretat pràcticament un solar en, el, en lo físic, no? l'aspecte de la preparació física de la plantilla. Ahir, quan se li pregunta a Gary Neville per este aspecte, perquè ahir torna a caure un altre futbolista lesionat, com és José Luis eh, Gallá, el tècnic contesta això. Sí, estoy viendo qué es lo que pasa. Tras 10 días Hemos perdido a Enzo Pérez, allá hoy, Mustafi ha estado vendado prácticamente todas las temporada nos ha pasado esto y es algo que estoy hablando con los preparadores físicos. Esto no puede suceder. Necesitamos quizás diseñar un programa en las primeras tres semanas de enero y quizás necesitemos dar un paso atrás para poder avanzar, para poder estar en febrero, marzo, abril a tope, porque no podemos perder a un jugador por partido. Esto, desde luego, no es nada bueno y eh, altera el flujo del equipo, no es bueno para los jugadores jugadores, ni para el aficionado, ni para el entrenador. Así que el cuerpo médico, los preparadores físicos están todos trabajando duro, pero en este descanso tenemos que pensar cómo podemos impedir que esto siga sucediendo, porque nos está ocurriendo en demasiadas ocasiones. He pedido un eh, informe el jueves. Eh, vimos la cantidad de lesiones. Ha habido más lesiones en esta temporada ya que en toda la temporada pasada. Y eso es un problema. Así que tengo que parar eso. Yo asumo la responsabilidad de eso. Soy el entrenador y el equipo médico de aquí es fantástico. Palo claro... pero la preparación física de Nuno. Les paraules de Gary Neville, que después recuperarem en Tertulia... suposen un palo importante... cap a Nuno i a la seva planificació eh, física, que ja denunciarem així en esta mateixa sintonia en la, en la veu de Manolo Montal. Bueno, eh, parlem del Joventut Esportiva, ja la de seguida ja en tertúlia, recuperarem el València, Avui s'acosta a la tertúlia des de la redacció del diari Levante el mercantil valenciano Pedro Valero, que ja està així. Hola, Pedro, què tal? Què tal, Salva? Pedro, que ens acompanyarà en tertúlia, però que també va contar-nos el que ha fet avui el Levante Unió Esportiva, poca cosa, al nou Sant Mamés davant la formació de Valverde, l'Atlètic Club de Bilbao. Pedro ha tornat a perdre l'equip de Rubi 2-0 i continua amb 11 punts com a QR en la taula de classificació. Safona, Safona el Levante en la taula, no aconseguir reaccionar Avui Rubi ho ha intentat, eh, ha intentat canviar algo en l'equip, ha apostat per Marillo en la porteria, per Guilas en la punta, per Xumetra, que ha entrat per Morales, però l'equip ha oferit més o menys la versió que venim eh, veient en els partits fora de casa, una primera part correcta, en la que Guilas ha fallat un gol claríssim al principi del partit, i en la segona l'equip s'ha vingut avall, l'Atlètic l'ha tancat en la seva pròpia àrea, era qüestió de temps, hasta que ha vingut el gol de San José en un córner, el Levant ha sigut incapaç de reaccionar i a les acaballes del partit Williams rematava el partit 1-2-0 pues que deixa el, llevant, el llevantinisme preocupat perquè veu que l'equip no reacciona, no és capaç de sumar punts i s'ha de posar molt complicat, sobretot si no aconseguís guanyar davant el Màlaga la setmana que veu, en el dia 30 de desembre. Algo que volíem plantejar en eh, tertúlia, que ja ho seu avancem, és si teniu por de que, per exemple, al València li ocorre o el mateix que li ocorre el llevant, que quan va arribar eh, Rubi tot el món va dir, bueno, l'equip no guanya, l'equip empata, però juga millor, està jugant bé, hi ha, hi ha una altra cara, hi ha determinats futbolistes que no lluïen i que ara lluïssen, mm, el Llevant s'ha quedat en això, en aquestes primeres sensacions, que esperem que no li ocorrega eh, al València, però després de lo que ell va esbossar el València, no va ser tampoc capaç de superar al, al Getafe, no? I és algo que anem a plantejar també en tertúlia, Pedro. S'ha llevant... quedat, quedat ahí, en aquesta sensació inicial, el, el Llevant de Rubio. És, un... és més bonic, però continua sent igual de, de, improductiu, no? És un llevant estèril, és un mm. llevant que sí que és de veres que la proposta és més atractiva, que és més ofensiva, que probablement amb altres armes, amb altres recursos, amb altres futbolistes, perquè no dir-ho, el llevant podria, d'aquesta manera, pues, ser un equip diferent, més atractiu, més vistós, però amb el que n'hi ha, avui per avui, eh, sembla que, que no és suficient, que no és prou, que no acaba de rematar els partits. Les jornades van passant, el Llevant no aconseguís puntuar 11 punts. A falta de 3 per al final de la ah. primera volta són molts pocs punts, encara que és de veres que la, la Lliga ha canviat i que es, es pot salvar uno en, en menys punts, però és molt poc el, el bagatge que de l'època Rubi i haurà de guanyar sí o sí, ja dic, eh, el dia 30 davant del Màlaga si vol mantenir l'esperança de bueno, pues, eh, no veure s'afonat al principi de la segona volta. En tot cas, Rubi creu, Rubi és optimista, anem a escoltar al tècnic i anem a creure igual que creu ell. No hay duda que nos hemos metido en una situación más complicada de lo que creo que nos merecemos, pero mirar atrás o mirar el pasado no sirve nunca para nada. Eh, estar lamentándonos y, y, pues no nos va a llevar a ningún sitio. Que el equipo merecía llegar a Navidad mejor colocado y estoy convencido porque los jugadores lo han merecido. No ha podido ser, la situación es difícil, pero bueno, lo vamos a conseguir. Estoy convencido de que el Levante eh, es un equipo intenso, un equipo que incomoda a todos los rivales, que le está faltando un poquito más de acierto ahora en ataque, pero defensivamente pues es un equipo más que correcto y este es el camino a seguir y esperar a que nos cambie un poquito todo. Eh, la primera victoria que venga Entonces que nos va a dar mucha moral. Esperem que arribi la primera victòria i que reaccione perquè està en la última posició de la taula de classificació el conjunt de Rubi. Tanquem esta primera mitjana informativa, la veu del tècnic Granota, obrim ja la nostra tertúlia. 97 nit, La Tertúlia. Dos minuts sobre les 12 de la nit assistem en la sintonia de la 97.7 ràdio avui també diumenge 20 de desembre de 2015 Pues eh, el resumen de la jornada. Jornada eh, electoral, pero también jornada de de, Un cal analizar el que va hacer a Mestalla el Valencia. se empata dos davant el Getafe, acaban de escoltar a Pedro Valero mm, el paregut que puedo haber, pero a mí de momento, raonable entre esa eh, primera millora que va a exhibir la formación de, del Levante d'Unió Esportiva la arribada de, de Rubi y lo que a ir. li varen veure al, a l'equip de Gary Neville, que és cert, que és més bonic, que és més eh, vistós, que lluís eh, més, però que ahir no va ser capaç de passar de l'empat a dos a casa, altra volta a casa, davant el Getafe. La pregunta que vos fèiem en la roba Esports 97 nit era molt clara i va en este sentit. Vos agrada el canvi experimentat per l'equip o el considereu insuficient perquè ahir no va servir per a, per a guanyar. Bueno, pues en aquestes sensacions, diríem, eh, contradictòries entre la millora de l'equip, que és certa, perquè ahir la varem eh, veure, però amb el fet que un equip que té poc marge per a l'error, per a l'errada, ahir va tornar a errar a casa davant el Getafe, un equip que encara en guany no ha aconseguit cap victòria mm, a domicili, com és el Getafe, bueno, pues, es mm, menegem en esta sensació contradictòria. Ja milloria, sí, però ir va ser insuficient. I volem analitzar-la en companyia de Pedro Valero, que encara continua per així. Què tal, Pedro? Bona nit. Què tal? Andreu Alberola, que baixa també des de la redacció de Superdeporte. Què tal, Andreu? Bona nit. Salva, bona nit, com estem? I amb un contentuli també, al igual que Andreu, habitual dels diumenges, com és el tècnic valencià, César Ferrando. Hola, César, què tal? Bona nit. Hola, bona nit. ¿Cómo estás? tal? Bueno, molt Pues... No, teniu, millor, teniu millor veu Sí. <laughs> sí, tenim millor es probable. Pues, eh, mm, si te referís a lo que diuen en estalla Probablemente... probablemente tenim millor pero Pero no sabemos si la veu ens dona Ver a cantar ópera este César, o si va a quedar en una balaeta, pop o algo. ¿Tú qué penses? la millora, la millora ir. Yo creo que la vam apreciar tots, César, però no sé si és, eh, és eh, eh, suficient i si un equip que té ja poc marge per a tornar a errar, ir torna a fallar en casa davant del Getafe, eh, quina visió eh, tens tu ja global de lo que vares veure i de lo que pot oferir aquest equip en el, en el futur? Mm, no, bueno, jo crec que eh, l'equip va, va, va, va mostrar una altra cara, no? Jo crec que va obrir una esperança, una llumeta al final del túnel de que de que no, ten, bueno, ten, tenim marge de maniobra encara perquè l'equip faci una bona campanya no? l'equip va ser més, més vertical va ser més ràpid eh, més veure bueno, no diguem actitud perquè jo crec, crec que l'actitud sempre ha que ser bona de jugadors no? però eh, va veure un poc més d'alegria no? jo crec que és ahir ens tenim que agarrar no? de que, de que l'entrenador porta molt poquet i que, que han vist alguna cosa nou no? jo crec que és un motiu per a l'esperança -huh. Mhm. tot cas, César, i ara también la opinión de Andreu y la de Pedro. En el últims 7 que estaba más més ser físicamente va a ser el Getafe. <laughs> Va a a César tres ocasiones de <laughs> gol clares. Una que desbarata Cancelo a Álvaro Vázquez, el llançament de la cita al traveser. Y la que avanza serra sols davant Jaume eh, la fita. Es dir, que si te mata el Getafe al final Pues, bueno, però eh, tu... Que, que, no, que no te mata, César, que és cert, que no te mata. Pero yo es que hoy estoy pensando todo el día en això, vull dir, en què me quede, en la millora o en que al final el Getafe te te pueda matar el partido? No, bueno... I en eh, eh això estem, encara. A, a primer, yo creo que eh, antes de les ocasions que, que tú dices dit bé, jo que Valencia le pogut estar perdant en un marcador. Sí, la no? portada de Negredo, que és cert, i per a el gol fantasma, que es gol, en el llançament de falta de, de, de Parejo. En la cabotanera jo crec que no jugada de Santimina que remata que la para del porter, que l'equip va estirar, no? entonces eh, jo crec que els últims minuts, quan ells va fer l'ocasió, l'equip per mi es va posar un poc nerviós. Ah, bueno, jo físicament pot ser que els últims minuts pesaria molt, però l'equip va posar nerviós perquè a volta li pareixen a fantasmes de que, que pot perdre, mm. que pot perdre, i comet dos errors ahí, però, però jo crec que en línia general l'equip ha donat un pas endavant, per almenys mm, més verticalitat, més alegria en el seu joc, eh, van aparèixer jugadors que, que porten els partits que no estaven tan bé, que van aparèixer una, una miqueta millor, no? Mm. I després, eh, eh, que és el futbol, no? Resulta que el millor joc bueno, a mi, el joc desequilibrant ell va ser el lateral dret de nosaltres, no? Eh. Que el, o banda dreta, o eh. interior. Sí. I desequilibren un centre a la primera part i un remat per el Càcer, que és un gol impressionant. Impressionant, sí. Que gol sí, de 100 voldria veure quan ne fa mm. perquè és, és, jo no para ningú el, ese jugador s'inventa la jugada del segon gol és cert perquè se la inventa ell mm. te salva un gol perquè estava a punt d'anar a tira entrenador o aquest jugador va canviar el partit mm. dir, està jugant per la dreta fa un centro el canvi a l'esquerra i s'inventa la jugada del gol eh. i, i t'empata el partit eh. el futbol és tan raro Salva sí. el futbol és tan raro que tot el trinque agrada el trinque agrada a filers. Mm. Mm-hmm. ¿vale? jo, jo en general veig una milloria mm. Mm-hmm. de alegria de, de verticalitat però i me dona esperances, però bueno, n'hi ha que agarrar una fila tot. Andreu i, i Pedro. Jo crec que l'anàlisi que ha fet eh, César eh, el, el recolza totalment jo vaig veure un València en altres, en altres símptomes en símptomes de millora eh, vaig veure un, pues, jo me vaig quedar en una sensació prou prou il·lusionant, no? prou alentadora després de veure el València, vaig veure motius per a creure en una, en una reacció eh, vaig veure un València vertical, agressiu i sobretot una sensació que jo no havia tingut fins ara en l'excepció de, de Jaume que venia siguent el futbolista que normalment està per damunt de les circumstàncies de qualsevol partit que ahir no va estar eh, me va aparèixer que per un, per, bueno, mm, feia molt que, no, que jo no ho veia que n'hi havia futbolistes que se podien sobreposar al partit i, i que hi havia individualitats, no? I, i, i jo crec que, i César que és tècnic ho, ho sabrà millor que jo, en, en les individualitats ixen en un moment en el que hi ha confiança, en el que hi ha, en el que hi ha símptomes per a reacció. Si l'equip no va, és molt difícil que, que, que broten les individualitats. I ahir van veure Cancelo, van veure Paco Alcácer, van veure futbolistes que sí que, que sí que mostraven arguments. I jo crec que això és un bon punt de partida i ara el València té una setmana té una setmana per a, per a descansar per a recuperar-se físicament perquè el València ara mateix jo crec que té tres reptes molt definits uno, és un repte futbolístic dos, un repte a nivell físic i tres, un repte a nivell anímic eh, el nivell anímic i el nivell físic moltes vegades van de la mà perquè uno impulsa l'altre però el repte futbolístic està ahí i és feina de Gary Neville eh, a partir d'ahir el València té que aprofitar la setmana per a descansar, per a tornar al treball i, per a, i jo espero que se comenci a veure ja els, els, els símptomes o, els, o les traces del nou València eh, en el partit contra el Villarreal i contra el Real Madrid jo hauré de dur la contra, eh? perquè a mi el València no me va agradar mm. no, no, no li vaig veure gran cosa al, al València davant del, del Getafe parleu molt de la milloria però jo crec que bueno, pot ser que després de l'època en 1 qualsevol cosa se valore més jo crec que el partit que fa el València el Mestalla el FAM no a la banqueta y probablemente la reacción del público no hagués la, la sobre todo después de la, de la primera parte, y en la segunda eh, yo veo que la Valencia que, que li costa molt, que futbolísticamente eh, le li costa molt dominar el partido, El, es lo que deia Salva. Al final el partido en Mestalla, el Getafe, que no guanya ningún partido fuera de casa, es el que acaba anant para el partido El Valencia no es capaz de controlar el partido e intentar el último gol. No, es que se limita a defender porque el Getafe es el que domina y el, el, el y a mí eh, bueno, sí, Cancelo eh, Alcácer ni ese remat magistral pero son detalles eh, es que tienen es motors que tienen que el equipo avant André Gómez nulo, eh, Parejo molt fluix. Eh, jo, a mi no m'han agradat gens, almenys. Jo discrepo en lo de Parejo. Mm, eh, jo vaig veure el partit i Parejo no me va pareixer que, que va tenir una, una actuació brillant, ni molt menys, però si vas a la, si vas a estadística veus que <coughs> eh, Parejo va tenir 96 participacions, que això mm, està a l'altura dels millors partits, per exemple, de Xavi Hernández o de centrocampistes d'alt nivell i, i va estar prou bé mm, me, me va pareixer que Parejo sí que va estar prou bé i Paco Alcácer, además del gol, que és brillant, té l'acció la, del gol de Santimina mm. eh, sí que és de veres que el Getafe mm, te pot guanyar el partit i jo crec que va fer inclús més mèrits que tu en, durant molts trams del partit per a guanyar però el Getafe, i ho va dir Fran Escrivà en la, en la roda de premsa posterior al partit és un dels equips millor preparats físicament de la Lliga i el València, bueno. està, el València està molt tieso. és que el València està molt tieso. El València està molt, molt, molt tieso i ahir, te, ahí te les de guanyar el Getafe. Ara, recordes lo que comentàrem, no sé si la setmana passada, César, eh, al voltant de la preparació física de l'equip, te recordes? Sí, claro, claro. Has escoltat en la primera mitja hora? Crec que no. El... No. Ahir se li pregunta a Gary Neville per què el que ha lesionat eh, Gallà, que és altre eh, futbolista, que és eh, lesió per, una, per conseqüència eh, muscular, estan caiguent de forma constant eh, futbolistes, així ja varen denunciar eh, lo que con lo que ens arribava des del cor del vestidor en el sentit de que Nuno s'havia equivocat en la preparació física d'esta temporada, que havia canviat diferents aspectes en relació a, a l'anterior i que se canvi en la preparació eh, física i se canvi dissenyat per a resistir la Lliga de Campions sí, i la Lliga havia donat mal, mal, mal resultat i havia provocat que futbolistes estigueren tiesos. Ahir se li pregunta això al tècnic i li pega un bon palo a la preparació física de, de Nuno. Escolta-ho. Sí, estoy viendo <laughs> qué es lo que pasa. Tras 10 días hemos perdido a Enzo Pérez, allá hoy, Mustafi ha estado vendado prácticamente todas las temporada nos ha pasado esto y es algo que estoy hablando con los preparadores físicos. Esto no puede suceder. Necesitamos quizás diseñar un programa en las primeras tres semanas de enero y quizás necesitemos dar un paso atrás para poder avanzar, para poder estar en febrero, marzo, abril a tope, porque no podemos perder a un jugador por partido. Esto, desde luego, no es nada bueno y eh, altera el flujo del equipo, no es bueno para los jugadores jugadores, ni para el aficionado, ni para el entrenador. Así que el cuerpo médico, los preparadores físicos, están todos trabajando duro, pero en este descanso tenemos que pensar cómo podemos impedir que esto siga sucediendo, porque nos está ocurriendo en demasiadas ocasiones. He pedido un eh, informe el jueves. Eh, vimos la cantidad de lesiones. Ha habido más lesiones en esta temporada ya que en toda la temporada pasada. Y eso es un problema. Así que tengo que parar eso. Yo asumo la responsabilidad de eso. Soy el entrenador y el equipo médico de aquí es fantástico. L'equip mèdic és fantàstic, però hi ha un problema, ha corregut molt sovint al llarg de la temporada, més lesions en este tram de temporada que la temporada passada, quan li pregunten comença riguent-se, bueno, sí, sí, algo pasa, lo tendré que mirar. Mm, què te sembla, César? És que Irka ho lesiona Gallà altra volta, eh? És que Irka ja se perd i, bueno, afortunadament li va vindre bé el, el paró a, a Gallà, però és altre futbolista que ha lesionat i a Ir, quan és eh, a calfar en el tram final Bueno, a mitad de la primera part, Berlan Santos en banda, tots interpretem que, com que Abdenur havia regalat un gol, probablement el tècnic no estava satisfet amb Abdenur i podia fer un Paco Gémez, és a dir, canviar en el primer acte un futbolista. Però després el tècnic en roda de premsa diu que no, que Mustafi estava jugant amb problemes i que Aderlan Santos va estar calfant el tram final de la primera part i tota la segona part eh, per si Mustafi pues, finalment caia també lesionat no sé què te sembla sí. tot això, César. Però, vamos, la plantilla està tiesa, eh? Bueno, eh, eh, jo, jo no sé sabia passar com van treballar, jo, doncs, jo m'imagino que no podrà canviar molt. Vosaltres, vosaltres sabeu més que no vosaltres entrenar si ha, ha canviat molt la, la planificació de l'any altre, no? Es <clears throat> pot saber les lesions que n'hi ha, no? Eh, mira, jo, jo com a entrenador <clears throat> mi no m'he parlat de l'entrenador que se va. Quan, quan tu te contraten és perquè alguna cosa no funciona i no valen excuses de si antes estava o no estava si tens excuses no firmes i te quedes fora ¿vale? perquè si porten perquè alguna n'hi ha que millorar serà físicament, tàcticament tècnicament és complicat perquè els jugadors tenen un nivell mm. i millorar tècnicament serà molt difícil que millore millorar, millorar la confiança que pot ajudar-la tècnicament sigui millor però de més entonces pues de, eh, no sé si en o canviar la preparació d'un de, l'any passat, si la Copa d'Europa ha tingut alguna que veure, perquè era un objectiu... Sí, sí, la informació que tenim així, César, de la, del, des del cor del vestidor és que, és que ha canviat. Doncs pues ha canviat, no dic que no, no ha canviat. Mm. Però jo, te, jo <clears throat> no és tot, Salva, no és tot, vull dir, eh, quan, quan eh, el que deia antes Andreu, quan, quan tu no, mentalment està bé, eh, i quan l'equip va bé, n'hi ha menys lesions, se recupera gent més pront, n'hi ha més alegria, se falla menys passes, és tot una, és, és tot una roda i nosaltres estem hem estat bloquejat perquè volem que se n'anava no, no ho sabem si el Jordi té penta al llit no ho sabem eh, eh havia malestar eh, eh, talla lo de Rufete, lo de Sabor havia un, algo ahí que, que, que s'ha unit tot entonces n'hi ha nervios, n'hi ha nervi. quan tu no estàs més nerviós tens molts problemes no dorms bé, no descanses bé és que, és que s'han dit moltes coses eh? i no estic, no estic salvant en una de la preparació torno a repetir no sé com a però dudo jo molt que un professional de, de, de, nivell, de, de, estos de esta, de este nivell mm. en un, tant, tant una preparació dudo, eh? eh duda perquè jo vaig dir una cosa i ho dic perquè a, a, a jugador i d'això jo he tingut entrenadors que m'ha estat sense el valor 15 dies ha tingut entrenadors que des del primer dia ha tocat el valor ha tingut entrenadors que ha fet més més quilòmetres per la muntanya. Tinc un treball que ha tingut de tot i en tots ha fet bones i males campanyes. En tots ha estat bé o mal. Influïssin més coses, eh? Uh mhm. -huh. Olvidem-nos ja de, de pulsòmetres i totes aquestes coses. Això, també, això influeix molt. Però que la cosa vagi bé, el bon ambient, que l'equip funcione, tot influeix tant o més que això. Eh? Jo crec que, que a València des de principi, i ja calla que estic parlant massa, que, que a València era una caixa de bombers a la caixa de bombes. Y lo que dice antes eh, Pedro tiene razón. A partir de ahí la fan uno y lo que le tenemos a dos. ¿Vale? La alegría es volver una rapidez, volver algo. Pero no es para tirar cohetes, ¿eh? Uh -huh. Pero menos fa, a, a fan uno i li ve pegar fort. Uh mm-hmm. -huh. Bé, doncs després de la reflexió de César Ferrando, anem cap a la pausa, cap a la publi, i en tornada de pausa, veu i moment per a eh, Pedro Valero i per Andreu Alberola. Descubre un nuevo concepto del servicio de taxi. Hazte cliente de Taxis Valencia y disfruta del confort de nuestros vehículos con un servicio exclusivo, directo y personalizado en el que prima el trato con el cliente. Servicios especiales para empresas y amplia experiencia en transfer y actividades exclusivas. Llámanos al teléfono 962 055 044 y descubre todos nuestros servicios en www.taxisvalencia.net. Recuerda 962 055 044. Taxisvalencia.net. Cuando nos necesites, a donde quieras ir, siempre. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas Belarte. Tu snack de horno. ¿Quieres ayudar a miles de niños hospitalizados y dibujar una sonrisa llena de esperanza? Llega la tercera edición de la campaña solidaria del servicio postventa Peugeot. Solo por traernos tu coche y realizar el control de invierno gratis, donaremos parte de nuestros beneficios a Cruz Roja y a la Fundación Aladina. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peyote en Torrent y Silla los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. I en l'arroba esports 97 nit, que és el nostre Twitter, la pregunta d'esta nit, vos agrada el canvi experimentat per l'equip o el considereu insuficient perquè no va servir per a guanyar? Estem parlant de la preparació física i del palo que li pega eh, Gary Neville a la preparació física de l'equip mentre el conduïa eh, Nuno. Hem escoltat l'opinió de César eh, Ferrando. Vull escoltar també Andreu i a, i a Pedro Valero. Bueno, el tema de lesions... Eh és un tema numèric, no? Són, són datos al final, això no se pot discutir. És de veres que el València està patint una plaga de lesions important i sembla ser que són totes musculars i algo ha d'haver ahí, no? Jo no sóc metge tampoc, ni entrenador, però sí que sembla que, que algo ha d'haver. Ara, con dia César sí que el tema físic, quan un entrenador se'n va, jo me'n recordo quan se'n va anar Yuki, que tot era això, no? Que, que no entrenábamos, que no corríamos, que, que els entrenaments eren muy flojos, sol passar, és habitual i... No, no, és un clàssic. És un clàssic, no? futbolistes sempre té una culpa l'entrenador que se'n va. Quan està ningú diu res, però quan se'n va sempre ha sigut ell el que no, no s'ha pogut eh, fer els entrenaments i tal. Que també ha que dir que Phil Neville estava, eh? Estava en uno quan eh, en uno entrenava al València. Sí, però no, però no, tenia una... Ja, ja, però... Estava per Tenia una a... responsabilitat que era... Eh, per a posar cero, sinos i... Cero, bueno, però estava, bueno, sí, estava, estava ahí. Estava, estava, eh, estava, I, estava. I, i, això. I, I després, jo crec que al final que Santimina Mina estiga como está no, no creo que sea un tema físico, es un tema del futbolista. O, que Danilo aporte lo que aporte, no creo que sea un tema físico. Cancelo, por ejemplo, físicamente sí que está bien. Cancelo ganaba como una moto. Y, y, igual en uno, eh? no, entrenaba en, otro entrenador. O, o, o Alcácer Voy voy Vull yo creo que al final es un tema futbolístico. Yo creo que el tema físico es deberes que puede afectar. También creo que hay ha que han forzado la máquina... per estar en Neville, com va fer Enzo Pérez i se va lesionar, pot ser que Gaia també s'ha forçat més, o Mustafi, Mustafi. també s'ha forçat més de lo que devia per estar en, en Neville i, sí. fer veure que està ahí en, en l'equip, però jo crec que és més un tema futbolístic que no, que no físic. Jo crec que sí que hi ha un problema físic, és una, i és una evidència, mm, de fet, Eh, Salva, mm, nosaltres que anem a Paterna l'altre dia, eh, bueno, Neville va començar a fer una mini pretemporada dins de la, dins de la temporada amb alguns futbolistes per tratar de dosificar-los i regenerar no? eh, i millorar la capacitat física de l'equip, en definitiva això, eh, juntament amb les seues declaracions dient que he pedido un informe físico ja, te, ja te, te poso alerta i dius, hombre, és que estan molt preocupat per l'estat físic de la plantilla i, i bueno, si damunt eh, passa com va passar l'altre dia, que avança que necessita, el València necessita un plan mm. regeneratiu de dosificació i de gestió d'esforços per a les tres primeres setmanes de, gener, Per, a que le, l'equip estiga bé en mm. març, en febrer, març, abril... Que és quan s'acaba la temporada. Eh, te dono a entendre que l'equip no passa pel seu millor mm. moment físic, ni molt menys. Ni Això, molt menys. Jo crec que estem, estem tots d'acord. Ara, jo no sé quants partits ha jugat Barragán i quants ha jugat Cancelo. Jo crec que Cancelo, Cancelo juga més partits. Juga més partits i més minuts. Però tu veus ahir la barraganya Cancelo sí. i no és un tema físic, és un tema futbolístic. Però jo vaig a, jo vaig on, on, on, està, on està Pedro, però més allá de, de la part físic, el València té un problema de futbol i sobretot eh, té un problema a, ah, que s'està notant i, i, i n'hi ha futbolistes que sí que estan, estan eh, mostrant arguments però, però per aquest tema perquè eh, anímicament tenen moltes coses que demostrar al, a l'entrenador i a l'equip i està carburant a partir d'ahir, però té molt de treball per davant. pues anem, al, anem a lo futbolístic. Solo una cosa, per sí, favor. Sí, sí, César. al fil. Han de preparar físics del València. Quants preparadors físics té el València en el primer equip? Sí. Jordi Sorli i, i Monar. O sea. I, I recuperadors són dos, quatre, tres, quatre... Pues está... abans estava Sorlí en Nuno i ara hi ha un altre i ara hi ha un altre afició Home, no, recuperador imagina que hi ha dos o tres o n'hi haurà més però a lo mestre tenir algú que, sí, que el sí, pot sí, utilitzar sí, sí. el que siga vale. mm. vull dir la gent és molt professional si jo sóc un jugador de futbol i físicament no crec que estigui bé és molt fàcil és agafar el preparador físic sentar-me i dir què passa i entonces el preparador físic dirà pues senyor n'he que treballar alguna més i tu pots treballar tranquil·lament no passa res no passa res Pues te, si jo sóc un professional, puc millorar. Si jo veig que estic mal, tinc un gran gimnasio jo tinc unes grans instal·lacions per jo intentar millorar. D'acord? Perquè sóc professional, eh? Si jo crec que, que no estic bé. Si ara, si quan l'escola va mà que jo li pegue de puntera la culpa és perquè físicament estic mal, això és l'excusa del mal pagador. D'acord? D'acord. Eh, eh, es que a mi ja... Eh, és que no, Pero si la, a día del Leibar a 3 metros la fallamos, eh? ¿qué culpa tiene físicamente atrás? Si tú echas se porta... No, no, no, no, no. Jo estic el que diu Pedro. El problema que tenim és més futbolístic que físic, a mi. Pues Però anem... que si físicament millorem, no mos salve. Pues anem a lo futbolístic, César, perquè ahir també, i vull que escoltes altre fragment de Gary, de Gary Neville, molt significatiu, perquè és el que València també té un problema, i és que amb la nova forma de jugar del técnico, molte voltes corres el risc de que te pillen a la contra Y a ir, te van a pillar molte voltes a la contra. Necesitamos mm, darnos cuenta de que nos hemos dado a nosotros mismos demasiado trabajo por no ser capaces de cortar las contras y eso es ahora mismo es lo que lo que me quedo ¿eh? porque piensa en un boxeador, no permites que te peguen una y otra y otra vez, ¿no? Mm, tienes que ser capaz de pararlo y eh, no puede ser que vayas a pegar tú y que antes de pegar te la devuelvan, ¿no? Y eso nos ha pasado varias veces te pilla fuera de fuera de guardia y vamos eh, es algo eh, que nos hace mucho daño València eh, corre el risc, amb, amb aquesta defensa més avançada, eh, la pregunta primera és per a tu, César, que, que eres tècnic, en definitiva. Eh, juga amb una defensa més avançada, per a jugar amb una defensa més avançada, jo crec que els centrals, els laterals, el, el mig centre que juga més, més endarrerit, ha d'estar molt atent per allò de les ajudes, les cobertures, etc. I el València estan pillant les contres. Hi ha un altre fragment de veu, que no anem a posar-lo, però en el que també el tècnic, quan se referís a lo que ell li ocorre al seu equip, Gary Neville és prou crític quan llitges partits, a diferència de, de Nuno, i quan eh, entenc que el seu equip erra, pues, eh, fa una lectura, probablement perquè ha sigut analista de, de futbol, fa un anàlisi perfecte de, de lo que ell li aixaca al seu equip. I ahir, durant este fragment i en un altre, ell diu el dia de l'Olimpí de Lyon ja nos s'ocurrió, Tenemos este problema, tenemos que trabajarlo más. Jo crec que és producte, César, de la, de la nova forma de jugar del, del tècnic al tirar-hi la línia més, més abans més avant, sí. entenc, no? Sí, però està davant la solució. Creiento, la solució no la té que explicar la solució la té que aplicar Uh mhm. -huh. ell, ell la diu, tenemos esto, no, no, perdona, no me la digas, aplícala. Uh mhm. -huh. l'entrenador eres tu A mi que te que contar contarle periodista que tinc aquest problema. jo yo solucionaré el problema. Entrenaré per solucionar. el que es diu transició defensa-atac, de, mhm. uh -huh. Vols treballar-la, carinyo? si la tua defensa delante de casa de balón, tras pérdida de balón, falta. para dir, perquè replegar. Vull una de las soluciones tendrías que aplicar A mí no me va que me digues que tenemos este problema. tenemos un problema, pues solucionarlo, cariño. Eres el entrenador. El problema... que Y un problema no, que... No, soluciona diciendo, soluciona trabajando. Entonces, a mí me sorprende, a mí me lo que dices no, es no, que tenemos este problema. Muy bien, cariño, pues a ver, cariño, hay que trabajarlo. perquè això, diguem-ho, no se soluciona se soluciona treballant-ho i el que torna a dir, això està en transició de defensa a ta defensa i quan tu eres, quan tu eres entrenador lo normal és que quan prepares tot tu atac el que estàs fent sempre, que, sempre, sempre, sempre prevens les transicions defensives o l'atacar no, sempre tens alguna cosa prevent pues, però la pèrdua de balon falta és un dir pues la pèrdua de balon no què sé, qualsevol cosa tu Tú que hacer, tú tienes que darle solucions als jugadors, Mm. Tú. La solució la, te, que donar tu. Me prego que ho digues, però després tens que aplicar les solucions tu. Però València el en César, eh, perquè efectivament aquesta defensa està més avançada, perquè els centrals no són lo suficientment ràpids, perquè els centrals no estan bé, perquè no funcionen les cobertures. Quin, quin problema detectes? Salva. Sí. Sí, clar, sí. Si tens la defensa molt adelantada i perds un valor, mm. el més fàcil és fer falta. Mm. No pots replegar. Mm -hmm. Si tu defensa no són ràpids, Y entonces, te que treballar fora Joan Jordi Iglesias, ¿qué fem? Si dices que ell alcen el cap, ja tu ja fes, i ja és un equip que tècnicament te la posaran sempre a l'esquena. Exacte, filtren un pas a la línia o a l'esquena, sí, sí. respecte de valor falta. Uh -huh. No té solució. Suponi que l'altre que hi pot alçar el cap, no té altra solució. Quina solució tens? A deixar jugar, té la defensa adelantada, jo tècnicament sou bé, el delanter de, de l'equip contrari corrent, amb, amb uns defenses lentos, Entonces, blanquear en botella solo tinc una solución, solo n'hi ha una. No puede ser que el equipo... No, no, tinc que pegarlo y i apretar perquè l'altre equip no mire. Si, si que miren, i la de defensa sigue adelantar, será un color, uh -huh. serà un color siempre. Uh -huh. Sí. Pues, es que no... Altra cosa és que, que tengo defensa ràpid, pero si una defensa no son ràpids, y la meva defensa s'adelanta molt i perd valor, què faig? Si no faig falta en seguida, que l'altre equip dona tres passes, calta que un jugador en qualitat alça el cap, me queda molt de perilla. Me queda tot el perill del món, no puc deixar-lo. Vull dir jo, això és el que dic jo, però n'hi ha més solucions, eh? Uh mhm. -huh. I totes serien bones. Andreu i Pedro, abans danar sent cap, a la, cap a la Publi, resposta al, a la contra, perquè és cert que el València té un problema, mm. el, València, mm. el València de Neville té, té un problema i és que el pillen moltes voltes a la, a la contra. Ho ha dit prou clar, César, jo crec que més clar no se pot dir. Jo no vaig a criticar que ho diga en, en roda de premsa, però sí que li vaig a demanar con César que, que apliqui la solució i jo vaig aplaudir-li que, que sàpiga detectar amb claritat el, el problema. A partir d'ahí és treball que té el València per davant i me preocupa que passi en un partit, en el Lyon no me preocupa en el Pirelion, que eh, arri, arri, arri, arribes, arribes i no, no te marxes de, de, de treball, no? De, pero sí que me preocupa que pase que continúe eh, de manera, efectivamente, de manera eh, continuada, ¿no? creo que fica el foco... Eh, es que me dan una respuesta en la rueda de prensa que comenta también pero el foco ahí no fica en la defensa. Él diu que, que el equipo está mm. colocado bien defensivamente, no patís. ahí fica el foco en el ataque. de, que no, el bancha no acaba el jugades. El bancha permos molts balons en la zona en la que li creen contres, no? que el, serà la zona de creació. Un problema, un problema d'organització, jo crec que, que és el que ve a dir. És més el mm. problema del València com ataca, és més problema com ataca el València que no com defen. El problema és que ataca tan mal que perd molts balons i te fa moltes contres. Uh mm-hmm. -huh. I, I jo crec que ell va, fi, va ficar el foco en això, en com atacar el València contra el balotxó del València, i ahir, més que els centrals o laterals, està ficant el foco en la gent que treu el baló en mig del camp, en Parejo, en Javi Fuego, en André Gómez, i això són els que van a tindre que currar, eh? esos això són els que tenen que donar un, algo més de lo que estan donant, perquè si no el València va patir molt, pues, com en l'altre dia Mestalla, a la contra. Jo, eh, la fita, jo, no, fer quilòmetres i quilòmetres a la contra en Mestalla, eh, com, com l'altre dia, no? que pareixia que era un galgo correguent eh, yo creo que el, el, el punto, el foco en el fica Neville és en esa sí. zona de, de mig del campo. Al final, Gary, el que parla és d'errors de, eh, de a nivell general, a nivell d'organització, y no, y no en, en, en... Ell evita parlar, per exemple, d'Abdenur. Sí, ara parlarem també d'Abdenur. Eh, sí. No, no, no, señala, no mm. señala el foc en errors puntuals, y sí que te, sí que te rao, Pedro, eh? Sí, perquè el primer, el primer gol és una contra després d'un llançament de córner eh, a favor i jo crec que efectivament se refereix ell ho diu en roda de premsa eh? sí, sí, ell ho diu, ho diu, també. ell ho diu perfectament en, sí. en la roda de, de premsa el que ens va recordar a molts aquí València de d'Unai Emery que era córner a favor i automàticament era una contra mm. que moltes voltes pues, eh, acabava en, por, por, en gol per defendre, per defendre Emery Emery és que millor treballa l'estratègia d'Espanya i, i això li vull dir una cosa eh, perquè els oients eh, o no tengan un equip que ho fa bé l'Atlètic de Madrid l'Atlètic de Madrid les pèrdides quan de contractes li a l'Atlètic de Madrid Ops. Mm. adelanta amb la defensa sempre tira Luis mm -hmm. a, a, a amunt mm-hmm. Luis Felipe Felipe Luis també, sí, sí, igual que el València, correcte i, i, i, un... un... quants de contactes li fan? poquets perquè ho té clar, ho té clar després, César sí, ah, claro, és claro Yo no puc deixar que vaya en atac. Està millor si posicionat que ser de lo, que parlava Pedro Valero, l'equip està millor posicionat, però, Exacte. però automàticament, si, si té que fer una falta, fa la falta. Però, me, me, però, però millor posicionat són les transicions que diguem Mm. O sigui, mira, que <laughs> quan jo ataque, tinc que tindre previst si perd el valor, el que tinc que fer. La posició de los jugadors. No, no és que si ataca el banda dreta, ataca el banda esquerra, ataquem, ataquem 10, no, no. Ataquen 5, 4, 3, 2, i jo, yo i jo segons va, les de valor, per prevenint unes accions posteriors, tant en atac com en defensa. Però millor l'equipo, això dic jo, si, si ell ha detectat això és el que té que treballar ara. Mm -hmm. És el que té que treballar. Però un exemple és que la té de Madrid, que, sempre, que està molt treballat, perd el valor, replega bé, fa falta quan té que fer, no té casa a la capa que no dar un passe, vull dir, trava molts partits, i si té que passar falta, i l'equip replega. Mm -hmm. L'Atlètic Madrid que avui sorprenentment ha perdut en, en Màlaga en el marcador probablement més sorprenent de la, de la temporada. Podia ser eh, líder, se parla <laughs> moltíssim d'aquesta possibilitat de lideratge altra volta per l'equip de Simeone, ja que ha hagut un 0 gol d'Amrabat eh, a Màlaga. Les 12.34 fem una altra pausa per a la publicitat i continuem així en Esports 90 Sanit. Ven a Basauto antes del 31 de diciembre y encontrarás una selección de vehículos Volkswagen nuevos a precios tan increíbles que puedes ahorrar hasta 8.000 euros. Avenida del Puerto 11 y San Vicente, esquina Giorgeta. Basauto, tu concesionario Volkswagen en Valencia los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Con un seminuevo, no te la juegues. Solo en Peugeot Ocasiones del León te lo llevas completamente revisado con la garantía y confianza de Peugeot. Además, aprovecha ofertas exclusivas en todos los modelos y ahorra hasta 1.800 euros financiando con PSA Financial Services. Solo hasta fin de mes. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Hola, soc Boro Contreras y vos espere toches caf de semana en la Vía Láctea, un programa de rock, pop, soul y mil ritmes mes. Durante una hora repassarem junts els millors moments de la música contemporánea, les seues historias, anècdotes y los principales èxits que marcaren el segle XX. La Vía Láctea, los domingos a las diez y media de la mañana y también por la noche después de Sports 97 la Vía Láctea, una galaxia sonora y poco sideral, pero la única galaxia del universo en la que se puede bailar, con Boro Contreras. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua radio. Esta sintonía han de cambiarla, Arturo. Igual que tenía la del WhatsApp, mm, si estoy en Twitter no pot, la casa no Facebook. <laughs> Pero bueno, no té massa sentit. Però bueno, en vacances, 20, no? ara en vacances de Nadal, Arturo, tens ja, tens com a deure el trobar una sintonia per, a, per al Twitter. Bueno, pues anem amb el Twitter arroba Tobalino 1910 diu hay que fichar un par de jugadores de renombre arroba urbanismo diu me gusta porque es un comienzo este parón va a venirle bien al equipo pero contando que a la vuelta esté bastante pulido Big Naranja diu insuficient el Getafe no pot vindre i puntuar Altre Aitam Ganem diu totalmente de acuerdo, poco a poco, pero el fútbol no tiene paciencia. Valencia 75 diu tienen que mejorar, pero ahora parece que saben atacar y ya se van viendo cosas. David eh, de Amigo Moya diu ayer ya vimos un partido entretenido, que sigan así que las victorias llegarán. Altre Misache que hoy se te echará en falta Manolo Montal, que está de, pues yo, de mesa electoral. Manuel Gila, digo, hablamos de fútbol o de política, jaja. Eh, Marc Ferrus Digo, en ataque visto algo diferente no obstante, en defensa de millonar molt, Es insuficiente, el bis fin Sara. Viti Valencia, Club de Fútbol, digo, este año Levante lo tiene mal. Emilio San Pedro, digo, aquí pitamos al entrenador y somos raros, pero la cueva de Aliba va bronca Benítez porque ellos son unos entendidos. Para Zetamol sí que me gusta lo que he hecho de menos, es un centrocampista que cree ocasiones de gol y pases. José Digo, realmente me agrada En pasa de no arrimarnos a la puerta contraria Y a defender al nostre camp, a jugar en camp contrari. Marc Ferrus diu els pròxims partits van a ser claus per a l'objectiu en Lliga i els tres pròxims partits van a ser molt complicats. Jesús F. diu insuficiente perquè no hi ha més. Nos falta un medio centro poderoso, un organizador i un banda izquierda. Mm. És cert que en l'apartat positiu, si comparem al València del Pizjuán o el València d'Ipurua, el València d'ahir goleja a este València. No trau eh, els tres punts, mm però en arribada, eh, en generar ocasions de gol, uh mhm. -huh. tirar a porta, en la pràctica totalita de les estadístiques guanya respecte al València d'Eibar i respecte al València d'Ipuró, però és cert que encara és insuficient, com diuen els oients, eh, perquè de moment és incapaç d'aconseguir una, una eh, victòria. Hem analitzat el València que té problemes a la, a la contra, Ahir Jaume no va aparèixer, jo crec que és l'altre eh, mm. aspecte mm. important del partit. Fins ara Jaume sempre t'havia salvat, sempre feia una, dos parades de, de, de gol que tornaven de punts. Mm. Ahir, afortunadament, no, no cal. No sé si en la falta que clava Sarabia... Jaume la mà ahí. Se la papa ei, o, o ey, no. no veu el valor. Eh, el veu el valor quan ix... El valor supera la barrera, ojo, que és més complicat per un porter. Efectivament. No? Ell veu el valor quan ix per darrere de la falta i, i, i bueno, reacciona com pot, però quan ve a, a desbaratar el, bueno, mm. el perill... Però té la mà molleta, Andreu, ahí. Claro, no, no, clar, clar, sí, té la mà molleta, sí, però eh, no veu el valor i ja se troba el valor i va dins. Però bueno, que no, no se li pot dir res eh? no, no, no, no va estar bé, no va, no va, no va estar en nivell de sempre. Un, però... un tio que ve a salvar del partit un... en, en Eiva, que no, ve però, penalti... jo me referia que habitualment te salva partits, clar. Jair pràcticament no intervé, perquè era el, i entenc que el València està millor quan Jaume no intervé tant com va intervindre de fet, en partits anteriors. Jo hi recordo una parada mm. i ja està. Sí. I ja està. Bueno. Però bueno, es que es el Getafe, ¿eh? es que el Getafe que, pero, el momento en conscientes de que el Getafe el Valencia a con Estiga, el Getafe pero de guañar Y va, a ir Paco Alcácer cuando acaba el partido. Paco Alcácer, digo, es que sabíamos que este partido era de ganar sí, o sí. Va a ir, va a ir Alcácer a cert. eh, cual cosa que no fuera a guañar contra el Getafe, el Valencia no puede donar Pero pero vamos, eh, vale, sí, pueden decir que el Valencia ha mejorado que, que bueno, Yo no acabe de bore, Pero vale. Pero no guañar el Getafe... És dur, eh? Jo sí ho acaba de veure, bueno, ho acaba de veure. Jo no vaig dir que estic satisfet en el, en el que vaig veure del València, mm, però sí que veig arguments... Eh, com per a creure. Com per a creure, com per a creure. Si el València mm, continua aquesta dinàmica de, de, de querer i no poder en d'ací un mes, mm, bueno, pues, pues pidaré a, a Gary Neville, però... <laughs> Jo crec <laughs> que... El me, València... pareix, pareix que en, en la situació, perdona Pedro, en la que està el València, eh, això és un balanç prou alentador. Ara, eh, quan torne de les vacances, jo al València li vaig a demanar resultats. Jo és que volia dir que el València ha demostrat que enguany va ser un equip molt irregular, que probablement puga jugar dos partits bons, puga fer un partit com el de Vigo, mm. però que després te va fer un com el de Las Palmas a Saint Mestalla o com el de Getafe. Jo crec que el València és molt complicat que sense fitxar, sense que hi hagi un canvi més profund, que no hi ha temps per això, el València sigui un equip més regular. El València va, jo crec que és la meva opinió, va donar aquesta imatge estranya de un partit bo, dos roïns, un mitjanament bo i així al final de temporada. Javier, que tu penses que va ser una temporada ja de, de transició. Home, què, què queda? Què, què queda? L'Europa League i la Copa del Rei, però en la Lliga... És que, és que el València té 22 punts, eh? És que 22 punts a falta de 3 partits per la final de la primera volta. El València pot acabar com a molt en 30 o 31 la, la primera volta. Mm. És que hi ha una realitat també respecte al partit d'ahir i és que conforme sabes desenrotllat la jornada i sort que l'Atleti Madrid no guanya eh, el València està a 9 punts de l'objectiu. Mm 9 punts de l'objectiu. Al llarg de la setmana ens preguntàvem té temps Gary Neville per a revertir la situació? Sí, lo que no tenia o lo que no té és marge per a tornar a errar. Jair, independentment de que millora en moltes coses, que jo estic d'acord, eh? Mm, el equip torna a fallar en casa i se t'escapen dos punts i ja estàs a nou del teu objectiu que és la i ve el Villarreal i el Madrid i ara, i ara ve un paró ahir el tècnic va dir este parón de Liga nos va venir bien para muchas cosas se van a recuperar futbolistes cuando, eh, quan tornem hi haurà futbolistes nous és lo millor que ens podia passar que van a sumar, diu, és lo millor que ens podia eh. passar anem a creure en que va millorar en el paró en la millora que ell va exhibir però és cert que el calendari és exigent i que arriba Villarreal i, i Real Madrid i estem parlant d'això tota la temporada, que l'equip necessita estabilitzar-se i necessita eh, regularitat. Però és cert, César, que, que l'equip ahir, és cert, millora moltes coses, jo estic d'acord eh, en aquesta lectura positiva que també te dona l'equip d'ahir, perquè ahir l'equip te dona per a que tingues esperança. Però si no millores davant del Villarreal o inclús davant del Real Madrid, independentment de que el calendari és dur, però és el que te toca perquè has desaprofitat el calendari més, eh, més feliç, si no millores pues a partir d'ahir la temporada probablement sí que sigui de transició perquè te n'aniràs ja molt lluny respecte del teu eh, objectiu, eh? És que no té marge per a errar ja aquest equip, sí. César. És el gran problema sí. d'aquest equip. Sí, però, però jo crec que este equip potencial té, jugadors tenim. Entonces, aquest este, equip pot guanyar en qualsevol, en qualsevol camp d'Espanya i, i si l'equip mm, segueix creixent, el camp este no va ser fàcil que l'equip no guanyen a ser. Entonces, el que dependrà del temps que tarde l'entrenador o els jugadors entrenadors en, en formar un bloc comú, hom homogèneo i, i, i, i que entenguen les, de, les idees de l'altre i, i, i que es comencen a guanyar i totes aquestes coses el antes possible que ocorreix això pues, pues, més, més fàcil serà tirar per endavant no? de totes formes com l'equip aquests últims partits estava tan espès pues ahir van veure un poquet de velocitat, de verticalitat sí i me'l va agradar, a mi m'ha agradat això si tinc que dir que m'ha agradat el partit jo penso com Pedro, no m'ha agradat el partit general, però sí que m'ha agradat lo que te deixa, no? lo que te deixa entrevore aquesta alegria, aquests centros i eh, eh, mm. veure coses, va dir, bueno, bueno pues algo tenim mm. ja, m'hi va donar aquesta esperança sí, correcte eh, estic d'acord eh, també, eh? estic d'acord vaig passar, que l'últim minut volia que perquè s'acabara sí, sí, perquè quan vaig veure l'últim dic que s'acabe perquè que, que, que acaba però bueno, però va deixar una esperança, va veure una velocitat, un, un centre, va veure verticalitat, va veure coses. Sí. El primer minut apretàvem bé, sí. rodàvem balons... Bueno, algo tenim. Entonces, jo crec que si este equipo eh, guanya dos partits seguits i encara ho fem en forma, este equipo pot guanyar en qualsevol camp d'Espanya, ho tinc clar. Pot guanyar en qualsevol camp d'Espanya. Entonces, parem a 9 punts. Bueno, eh, jo, jo tinc confiança de que, que en la, la temporada que pot ser bueno. A mi, sincerament, parlar de temporada de transició en el mes de desembre em pareix una barbaritat. Crec que la València no està tan lluny, són 9 punts i està <coughs> difícil, però crec que hi ha equips com el Deportivo o com el Celta de Vigo que vull veure jo que aguanten ahí, que sí, que sí, que, que anaven a caure i, i portem de jornades o, o 16 jornades i continuen ahí, eh, però jo vull veure que aguanten eh, que queda de campionat, però a mi, eh, de veres, dic, parlar de temporada de transició en 9 punts per davant, quan fa dos anys estàvem a 15 de la Champions a les altres altures de, de la Lliga, me pareix una barbaritat. I si una i dos, mm, crec que estem perdent la perspectiva perquè és el primer partit en el que el València ha mostrat arguments de canvi, de reacció, perquè fins ara estàvem veient el València en 1. I a mi això me pareix una nota molt positiva. El partit d'Eibar és el València en 1. El partit de, de, és el València en 1. El de l'Olimpí de Lyon és el València en 1. El, el, el del Baracaldo, inclús, te diria jo no veig o no, no, no és un partit que com a traure anàlisis eh, que te pueden servir, no? Pero están en Valencia en uno, Y es el primer partido que echar en cambios. A partir de ahí, Valencia una semana. Una semana es es un mon para desconectar, para a, tornar en, en, en un altre Sí, pero yo estoy de acuerdo a, en, a cambiar. cosas. en la lectura, César, Y en la teua, Pero has de reaccionar ya, Andreu, Porque, desgraciadamente, el tram asequible ah, que el tener del del y el tirar es al FEM, Y ahora te toca Villarreal y te toca Real Madrid Y si lo que ir apuntes no ho tornes a apuntar o no ho millores davant del Villarreal o el Real Madrid, pues a partir d'ahir, no. desgraciadament, dir, jo València... en Xener, la mm. temporada serà de transició. Al, al València jo, quan, torne, quan torne de, de les vacances de Nadal, li vaig a demanar que, que guanyi el eh, Madrigal. Exacte. Que guanyi. Però, però, ara vaig a, vaig a ser, vaig a ser mal, vaig a ser... <laughs> perquè si no no, no Home, tampoc estàs siguent bo estar ara eh? <laughs> perquè... no, això, bueno, m'agrada la tele m'agrada la tele has arreat, eh, has arreat, has arreat. vaig arrear eh, eh el jugador se'n va de vacacions físicament està mal i tenen vacacions o, o, o han de treballar tots els dies perquè hi ha, futbol, hi ha futbolistes que van a treballar no, però ells per conveni han d'estar de vacances una setmana per conveni. si estan, de vaca si estan tan mal estan físicament no va ningú. Les vacacions ens serveixen per recuperar, doncs ja que estem mal recuperem. Com, com, com cuinem això? Hi ha futbolistes que van a treballar i que no van a parar en Nadal perquè ah. l'estat de la plantilla en l'aspecte físic és el que és. Però, però, però el que diu Pedro és que, és que necessitem vacances, igual que... Igual que... Això dic jo, que entonces primer parlem de que, de que el trec mal i després tenim vacacions i tenim totes les coses. Però això és conforme cada conforme cada el missatge que vulgui donar. Uh mhm. -huh. D'acord? I conforme cada un vulgui tapar-se deien jo des de casa de l'entrenador, jo, que sóc entrenador ho dir cada un mana el mensatge que vol eh, es tapa de la forma que vol i, i bueno, i ja està no, jo crec que és més algo mental, no? psicològic, el tema de les vacances, que, que els jugadors se despegen, que, que pues, intenten llevar-se damunt la pressió esta que tenen en cada partit i bueno, pues que quan tornen siga com començar des de zero, no? però és el que diu Salva, eh, no comences de zero, comences en negatiu. És, és molt escàs. I, I per lo de la temporada de transició, jo recordo que Valverde va vindre, crec que antes que de lo que va vindre Neville, va fer una segona volta bona Y no dio nada para arribar a, a que era la Champions eh, Valencia va en molta desventaja Y es de es que el Celta Yo eh, creo que no aguantará o el Depor Pero el Villarreal yo creo que sí, puede aguantar o el Sevilla sí que puede aguantar Y tú no estás donando una imagen de ser un equipo sólido no, no es un Valencia de fiar eh, vas a jugar a un camp en el que en teoría Tienes que guanyar y no bañes. en el te estadi empatando las palmas Te están empatando el Getafe Es complicado, eh Bueno, eh, què vos sembla, canviant de terç, el partit d'ahir d'Aldenur, Andreu? Abans de que la pregunta, la pregunta ara, en serio? Ara preguntaré a César el primer. César està carregat, el, està l'escopeta carregada. <laughs> No, dic, vaig avisar a César. <laughs> no, no, no, no. Vaig avisar a César l'últim. A mi, ah. a mi me va parecer que Adenur mm, no està, però no està, però no està en la exigencia del València, no està en el nivell de, de tensió competitiva, diria jo, inclús. No ho sé, me pareix no sé, me, parece que no es el futbolista que, yo comentaré en una semana sí, sí, que, una que, setmana que y no? que, sobre todo que que Pablo Leiva, César Izquierdo pues, la chen que había visto y que el coneix que parlaban que era el mejor el, posible recambio posible que brindaba el mercado para mm. per a, substituir a no veo ese futbolista mm. es que veig un futbolista que no está a la altura del rendimiento que estaba davant a Santos que es un futbolista de un perfil que se dir que es de un perfil micha es generós es ser generós, ¿eh? Me pareix que no està. No està, no està. No me ha quedado César o jo? Tu, tu. No, <laughs> no, César l'últim. <laughs> No, jo, bon... a veure... I així tu quedes, quedes bé. Jo, jo faig de poli bueno, no? Jo faig de poli bueno ara. Sí. Home, és un central que, segons diuen, jo no ho sé, però el Barça el volia en aquest estiu, o tingué l'opció d'anar al Barça, o això van fer vore, i, i com diu Andreu, jo, semblava ser no, el millor recanvi, el recanvi de més garanties per a suplir la baixada de Otamendi és de veres que també té sombra damunt, la d'Otamendi, que sempre que falla eh, te ve al cap Otamendi, sempre estem comprant-lo en Otamendi, i jo crec que és un central que va anar a millor, no sé, tinc aquesta sensació. A pitjor, no pot anar, Pedro. Però és de veres que està costant-li punts, ir-li costa punts al València, que un central de coste punts eh, és fastidiat. I el problema del València és que no té altre ara i de garanties, perquè ni Bezo ni, ni Aderlan estan per a ser titulars. I Mustafi tampoc està ajudant, eh? jo crec que el nivell de Mustafi eh, mm, ha anat a, a menys ha anat a menys a poc a poc ahir no sé si per problemes físics però començar molt fort la temporada i ha anat a menys i jo crec que Abdenur necessita al costat un company que, en, en, que, que tingui els galons és que la, la, la errada d'Air César és, vergonyosa i retrata el moment eh, pel que travessa un central que de moment, del que de moment encara no tenim notícies. Em parla moltes nits d'Abdenur, però hem de tornar a fer-ho, César, perquè l'errada d'ahir no se pot admetre, una errada com aquesta. No, no, té raó. Jo, jo ahir va ser com els, com els bous bons, que quan va cometre dos errades i el públic li va picar, piquen el bou i el bou remonta. Entonces, després de, de mal, jo crec que a partir de, del segon error va fer un partit acceptable jo crec que el xic va, va, va dar compte que, que va errar i, i, i va tirar per endavant. No és el, no és el central que tot avui en dia que, que esperàvem, que havíem vist. Jo també penso que és un central que, que quan estiguem tots bé mos té que donar, perquè, perquè té experiència, perquè té, té condicions, és potent, fa coses. Però bueno, en aquest moment la veritat que, que està passant un mal moment, la que sí. Bueno, de les 12.51, una pausa, l'última, i de seguida tornem ja per a tancar el, el programa. ¿Quieres ser peluquero canino? Más Cocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Bernard, el referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Más Cocotas. Honda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del CID 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovechate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, the power of dreams. Center Auto. ¿Conoces el carburante autogas? ¿Cómo? Sí, autogas, la alternativa a los carburantes tradicionales. Un sistema fácil y rápido de instalar en tu vehículo. ¿Qué ventajas tiene? Hasta un ahorro del 40% sobre el coste del carburante. Un mantenimiento más sencillo y además contamina menos. ¿Y dónde lo instalan? En talleres Taxco, polígono para de frente a ITV, con la garantía de gasmoción. Más información en taxco.es. Hola, soy Boro Contreras y vos espere toches caf de semana en la Vía Láctea, un programa de rock, pop, soul y mil ritmes mes. Durante una hora repasaremos junts los millors momentos de la música contemporánea, les seues historias, anécdotas y los principales éxitos que marcaren el segle XX. La Vía Láctea los domingos a las diez y media de la mañana y también por la noche después de Sports 97 La Vía Láctea, una galaxia sonora y poco sideral, pero la única galaxia del universo en la que se puede bailar, con Boro Contreras. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Anem a tancar ja el programa perquè se n'anem de vacances. Estem ja entrant en el dia 21, se n'anem a anar de, de vacances. El dia 22 tenim el sorteig de la loteria. Sí, señor, El Levante, el mercantil valenciano, Pedro Valero, pues fa un, un esfuerzo i va haber edición vespertina mi sello provisional de la lotería del, del Nadal. así que dimarts, 22 de diciembre tocha el kiosco con siempre para comprar el Levante, a ver si toca, si toca la lotería. Es un día bonito para trabajar, eh? y bueno, yo tengo ganas de que arribi ese día y a ver si nos toca algo, no? Que no vendría mal, que nos tocará algo, no sé, para regalar, para tapar algún que todos tenim para ahí. Mm. Avui toca la loteria. A veure si també eh, al València li toca la, la loteria, si li toca la loteria al, al, al Llevant. Al Llevant li fa falta, eh? Al Llevant li falta. César, eh, abans també una última reflexió. Quan sí. Rubi va arribar al Llevant, tots van parlar de que el Llevant era millor. Era més vistós, jugava millor, anava a reaccionar. S'ha quedat ahí Abans preguntàvem, i si al València li passa el mateix, esperem que no li passi el mateix, però ha de superar aquesta millora, aquesta sensació, li estem pegant voltes a lo mateix, però que no li ocorrega com al llevant de, de no, Rubí. Que no, però, però jo, a mi el llevant de Rubí m'agrada, jo quan el veig a mi no em desagrada, a mi també. més que antes. Però continua, claro. però este, és el cuer de primera, César. Exacte, sí, però, però és que... Bueno, és que voltes... Aquestes coses passen, no significa que Òbviament l'equip que no diga que, que, que el Lucas no, no està bé, jo m'agrada més conforme està ara, però bueno, són, són coses que passen. Però jo crec que València, tot el que és, que, que, que tenim, tenim marge per, per tirar per casa damunt, que si els jugadors de lo que van demostrar ahir segueixen endavant, jo crec que arribem a, a fer alguna important. Estic convençut, eh? Bueno, qui no sé si farà algo important esta nit és Manolo Montal, César, que avui no està així conduint el programa perquè li tocava estar present en una taula eh, electoral. Sí. I el tenim, crec que el tenim ja en sintonia per atacar el programa, pues anem a tancar-lo amb, amb Manolo perquè ens conti la seva, la seva experiència. Eh, Manolo, què tal? Bona nit. Hola, què tal, Hola, Bona nit. Bueno, contamos l'experiència. En què estàs ahí? En què estem, sí. Estem, ara mateix anem a la ciutat de la justícia les actes Ah. Però sí, ja m'ha acabat... El... Crec que som l'última taula d'Espanya que tanca el <laughs> record electoral. Això t'anava a dir. Pam. Sí perquè sí, eh, mos ha eh, corregut res, un xicot de tall que sense importància, eh, se mos havien perdut 52 vots. Ah, molt bé. Però, no? Està mal. Se m'acaba trobant. El govern del país depenia probablement de vosaltres. Eixa possibilitat de pacte igual estava en aquesta taula, cuidao. Estava, estava en aquesta taula. Ojo. Sí, en un principi no, no, no quadrava el tema, no quadrava el tema. El, el tema... No, estan tots eh, tampoc m'estranya. Hi, hi havia algú que ha apuntat i, bueno, pues apuntant se veu que no estava molt per la tasca o no estava molt centrat de lo que feia i s'ha votat 52 números de gols hasta que els hem trobat i ja ha començat a quadrar les coses. Ja Escolta'm una cosa, Manolo, sí. perquè estic veient, clar, Es inevitable. Lo del negro del WhatsApp, Estima bien que molta gente no, no, no, sí, un, ha posado fotos del negro del WhatsApp desde el desde el sobre. De, no, no, no, no, no, no, no, Ahí no, no, no No, no, no, no, no, no, no, res, res. del WhatsApp res, que, en Twitter he papeles de la foto de Amadeo Salvo, eh, también. ha pasado algo, de Ha pasado algo, ha pasado algo curioso Res, ni un mal incidente. Res? Ni, Un bot raro, no? Ni un bot raro. pereta rara, no? Sí, no. Bueno, y había uno que, <laughs> claro, le ando ter, ter, ternula, eh, convenció ella que la papeleta no cabía en el sobre, <laughs> ¿vale? La retallat. No es posible. ¿Pero quién papeleta posaba? <laughs> no, no sé de qué partitera. ¿vale? No se aclararía, ¿no? Al doblarlo no se aclararía. No, el tío dijo, la papeleta es más a gran pal sobre, Eso les blancs, el de, es del Congrés. Mm. imagine que lo del Senado la de porque si no la trencaten eh, eh, eh, en, mil miquetes. Bueno. Mm. Bueno, pues volíem acostar-nos cap a la teua realitat d'avui, que era estar ahí present en esa eh, taula electoral. Vas a trujar 70 pavos, no? Per estar sí, ahí. ja, ja t'he trucat. Ah, ja? Sí, sí, Digo, sí. Que, que ràpid, perquè n'hi. Però, però en un xec, però en un xec, eh? Bueno, quan demà vas al banc i l'ingrés o, el, o el cobres. Pontal, gràcies. Una abraçada a tots i bon Nadal. Hem de posar els gols. Bon Nadal. Vinga. César, hem de tancar amb aquestes eh, anècdotes d'avui en dia electoral. César Ferrando, gracias per acompanyar-nos eh, en el tram final de 2015. Ah. T'esperem també en 2007. Bona nit a tots. Adéu, César Ferrando, gracias, bona nit. Andreu, Pedro, gràcies dos també. Adéu, bona nit, bon, Nadal. Nadal per a tots. Eh? Bon Nadal. I per a tots els oients, tanquem amb els gols d'ahir i vos recordem que la pròxima setmana tanquem la paraeta i que tornarem el pròxim eh, dilluns, però d'ací dues setmanes. Gràcies per l'atenció d'avui, com sempre per estar-hi darrere. Adeu, bona nit, bon Nadal. Cancelo li dona Barragán, se para Cancelo, a veure què fa. Espera l'arribada d'un comé, baló per Alcácer. Oh! Cancelo, guaña el centro a que falta toca, paga el Alcácer, al del área, la pega el segundo gol,